Sada, pošto smo dotakli temu braka, hoću da vam kažem da budete izuzetno oprezni. I oni koji se duže druže sa mnom znaju da ja na tome insistiram uvijek. Nemojte dozvoliti. Prvo, nemojte dozvoliti da bilo ko vas izmanipulira koristeći vjeru. Da vas obmane koristeći vjeru. Šta to znači? Takvaluk je takvaluk ali prilikom sklapanja braka budite krajnji oprezni i ispoštujte sve ono što se iziskuje od vas. Nemojte, nemojte, ponavljam vam, iz dana u dan, na desetine mi potvrda dolazi, poigravanja ljudi sa brakom. Uvijek sam govorio i to svi mogu posvjedočiti ovdje, čak oni koje sam možda vjenčao na njihovim vjenčanjima bio, a ima ih ovdje možda 10-15 nikada mimo procedure koja je šerijatom predviđena. Ovdje u Bosni je predviđena, moraš se opštinski vjenčat, neko iza tog braka mora stat i onda dođeš i šerijatski se vjenčaš da se prouči do. Ne igrajte se. Srce mi se cijepa kad vidim kako ljudi koji možda dođu na koljenima i slušaju predavanja iz hadisa Rasulullah, zloupotrebljavaju na, naivnost pojedinih ljudi i njihovo lijepo mišljenje zato što je on jedan od onih koji dolazi u Nemojte to da dozvolimo sebi da radi. Udaljujemo ljude od vjere na taj način. Vrlo teške se situacije dešavaju. Da ljudi obmanjuju. Onaj koji ima iskrenu namjeru i ona koja ima iskrenu namjeru, neka je realizira na onaj način na koji će to uistinu biti brak. Nema poigravanja sa brakom. Ko vam kaže možete brat vjenčati, nije problem, ja ću to. On nas laže i obmanjuje. Jer malo malo, svaki drugi i treći dan dolazi telefonski poziv. Kaže, udala sa udata. Srce se kida. Ljudi, to su ljudi koji su po džamijama. I hajde zna je li ili nije. Hajde zna. Oženio se, a ima suprugu s kojom je još uvijek u braku. Koju ima djecu, dvoje, troje djece ima. Nemojte dozvoliti da bilo ko vas izmanipulira. Kaže Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam El mu'minu kejisun Vjernik je oštro uman i Nemojte dozvoliti da to neko radi. Posebno da zloupotrebljava vjer Posebno da zloupotrebljava vjer Jedan od najvećih grijeha je da nekoga obmaneš koristijeći Allaha, pegambera, islam. Ljudi obmaneš novcem, pokaže se da si imućan, a nisi. Obmaneš fizičkom ljepotom, to je tvoja stvar. Allahom si obmanuo i obmanula. To se nije I to nije pitanje edeba. To je pitanje farza. To je pitanje harama. Jer je farz ispoštovati ono što Allah traži da se ispoštuje. Jer je haram udar na čast bilo koga. Posebno na čast onih osoba koji su u braku. Čuvajte svoje brakove. Moj vam je savjet. Čuvajte svoje brakove tako što ćete moliti Allaha dragog da vam dadne da volite svoga bračnoga druga. Ako niste oženjeni i udati, dajte da vam, molite Allaha da vam dadne osobu koja će ispuniti vaše srce tako što ćete zajedno voliti stvoritelj. Inače imamo problem. Glavna karika za budućnost bošnjaka muslimana i bošnjakinja muslimanki jeste brak. Ako se sa brakom budemo neozbiljno odnosili, onda imamo veliki problem. Molite zaista Allaha teška iskušenja su pred nama. Posebno zbog onih koji su sebi uzeli pravo da potpisuju u ime šarijata i u ime stvoritelja. To se ne smije čovjek igrati. Ja ne mogu. Suza jednoga djeteta. Vjeruj možda će biti teža od svakog mog namaza kojeg sam klanio. Suza jednoga djeteta. Jedan mazlum. Zar nije Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao dova mazluma se ne odbije. Nemojte dozvoliti. Molta Allah da budete mazlumi bolje nego da budete zalim da budete mazlumi bolje nego da budete zalim. Čuvajmo se toga. Nažalost, nažalost, nedovoljno, nedovoljno mi koji govorimo ljudima, nedovoljno ovu temu potenciramo. Molim vas, obratite pažnju. Nemojte da dozvolimo da se to dešava. Pogotovo nama koji, alhamdulillah, Allah nas počastio, dođemo, poslušamo hadis Rasulullah, ukrasimo se nekim, nekim sadržajima u životu, pa kažu ljudi, gledaj, on je on je redovan na namazima, on ide na predavanje, on se druži sa ulemom. Nemojte da dozvoli, nemojte da mi obmanijemo ljudi. To bi isto bilo kao da bi ja govorio zbog čega, da bi sticao materijalnu korist od ljudi. Ja ne bi nikada ovdje više pred vas Onaj ko govori ljudima o islamu, mora tražiti ima Allahovo zadovoljstvo. Onaj ko se obrazuje i ko uči o islamu, ne smije obmanjivati ljudi. Ne smije sebi dozvoliti. Gospodar će ga pitat, zar si preko mene ljude obmanjivo? Ja molim dragog Boga da nam pomogne da ovo razumijemo. I širite ovo. Nemojte dozvoliti da se institucija braka narušava. Alhamdulillah mi imamo svoju islamsku zajednicu. Islamska zajednica je u interesu zaštite i braka i porodice i djece. Kazala, brak mora biti registrovan u sudu. Nemojte da to narušavate. Nemojte, molim vas. I nemojte govoriti, onaj ko vam kaže suprotno od toga, nek vam donese argument. U vrijeme Hazreti Pejgambera, Pejgamber je stojao iza braka i muslimanska država. U vrijeme Ebu Bekra, Ebu Bekr. U vrijeme Osmana, Osman. U vrijeme Ali, Omera, Emevija, Abasija, Osmanlija. Neko je stojao iza braka. Ko će danas stati iza prava žene ili muškarca, svejedno. Kad muškarac kaže stotine hiljada maraka sam potrošio, ona je mene prevara. Ko će stati za to? Ko će stati za toga? Brak je vrlo ozbiljan i nemojte da dozvolimo da ljudi tumačeći vjeru dovode dječicu u situaciju da imaju oca, imaju majku, nemaju ni oca, nemaju majku.